بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala tunapokutana tena kukumbushana katika nasaha za Ramadhan Na leo tukumbushane sehemu ya hadithi ambayo imepokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuonyesha ya kuwa thawabu ya mtu kufunga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala haina mipaka wala haina kiwango ajuaye kiwango chake ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake kwani imekuja katika hadithi ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala asema katika hadithi al-Qudus ya kuwa kila amali anayoifanya mwanadamu amali hii Allah subhanahu wa ta'ala humlipa mara kumi mpaka mara mia saba kulingamana na uzuri na nia ya huyu mja ambaye anatenda amali hii nzuri lakini kaida istithna Allah subhanahu wa ta'ala akasema illa as isipokuwa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi kwa sababu saum ni yangu na mimi ndio mwenye kuilipa Hadithi hii ni nini maana yake? Allah Subhanahu wa Ta'ala kusema kuwa saum ni yangu na mimi ndio mwenye kulipa. Kwa sababu tujuavyo amali zote nzuri ni Allah Subhanahu wa Ta'ala mwenye kulipa. Swala ni yake yeye Allah tunamsalia Allah na yeye mwenye kulipa kutoa sadaka kwa ajili ya Allah ni, ni, ni amali ambayo Muislamu anafaa kuifanya kwa ajili ya Allah na Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio mwenye kulipa lakini hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala asema saum ni yake na yeye ndio mwenye kulipa Ulama rahimahumullah tabaraka wa taala wametaja maana mbalimbali. Maana ya kwanza ya kuonyesha ya kuwa saum ni tofauti na ibada zingine ni kuwa thawabu anayopata mja ajuaya ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zingine ametuambia analipa mpaka times 10 mpaka times 700 kwa kulingamana na uzuri wa amali ya muslimu amma saum ni ibada ambayo thawabu yake anaijua Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndio maana jana tukakumbushana ya kuwa saum ni katika subra ya hali ya juu Saum ni miongoni mwa subra au ni aina ya subra ya hali ya juu na Allah subhanahu wa ta'ala asema innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab hakika watu wenye ukakamavu watu wenye subra imma ni asabru ala ta'ati Allah au ni asabru an ma'siyati Allah au ni asabru ala aqdari Allah almu'lima wote aina zote hizi za sabru wanayotekeleza basi Allah subhanahu wa ta'ala anawalipa maradufu thawabu ambayo ajwaye ambaye ni yeye peke yake subhanahu wa ta'ala ndio maana katika somo inakutana as-sabru ala ta'atillah mtu anajikalifisha anajibidisha yeye kuwa na uvumilivu na ukakamavu katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala wakati huo huo anakuwa na uvumilivu na ukakamavu na subra ya kujiweka mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hii ndio sababu moja kwa nini saum ni yake yeye Allah anaenda mwenye kulipa kwa sababu thawabu yake haina kiwango kiwango chake ajuaye ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake maana ya pili ni maana nzuri sana ambayo ambayo sote twafaa kuikumbuka kila tunapofunga imma ni katika mwezi wa Ramadhan au ni nje ya Ramadhan na hii ni kama ilivyokuja katika riwaya ya al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mtume Allah subhanahu wa ta'ala anaposema likulli amalin kaffara wasawmu li wa ana ajzi bihi Allah anasema kuwa katika kila amali kuna kafara na saumu ni yangu na mimi ndiye mwenye kuilipa hii ni kumaanisha ndugu zangu yaumul qiyama siku ya kiyama utakaposimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala watu walivyokosana hapa duniani wakadhulumiana kwa namna moja au nyingine imma ni kwa maneno au ni kwa vitendo watu watakuwa wanalipishana wanafanyiwa kisas mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na siku hiyo hakuna dirham wala dinar hakuna shilingi wala dolar itakuwa watu wanalipana kwa thawabu na kwa kwa madhambi tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuhifadhie mema yetu itakuwa ni hasara iliyoje mtu amefanya matendo mema mengi tu amesimamisha swala ametoa zaka amefanya amefanya anasimamishwa mbele ya Allah na thawabu zake zinaanza kugawanywa kwa watu aliowakosea aliowadhulumu kwa namna moja au nyingine hatimaye anajikuta amebaki bila chochote na huyu ndio mtu ambaye mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alimuita muflis sasa katika hadithi hii tuambiwa ya kuwa kila amali yaweza tolewa kafara siku ya kiyama sala zako zaweza peanwa za thawabu za zaka zako zaweza peanwa thawabu za haji yako zaweza peanwa illa saum isipokuwa saum Allah subhanahu wa ta'ala atatuhifadhia na atachukua majukumu ya kutulipia madeni yetu اسامه ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى ketika لطائف المعارف اسامه هذه فالاستثناء يعود إلى التكفير بالاعمال اسامه هي الا الصوم ان رودكوا kwa amali za mja kutolewa kwa kafara somo haitotolewa kafara Allah atakuhifadhia na asema ibn Rajab rahimahullah wa min ahsani ma qila fi ma'na dhalika ma qalahu Sufyan ibn Uyayna rahimahullah na asema miongoni mwa tafsiri nzuri zilizotolewa kuhusiana na hadithi hii ni aliyosema Sufyan ibn Uyayna rahimahullah ta'ala akisema idha kana yawmul qiyamah itakapokuwa siku ya kiyama yuhasibu Allahu 'abdahu wa yuaddi yaqdi ma alayhi min almadhalim min sa'iri amalihi Allah tamhisabu mja wake na atatoa kafara au ata, atalipiza kisasi wale aliowadhulumu kwa amali zake zote mpaka mja amali zake zote zimalizike hata حتى لا يبقى إلا الصوم مبكى إباكية الصوم بكياك فيتحمل الله عز وجل ما بقي عليه من المظالم الله سبحانه وتعالى atachukua majukumu ya kumlipia ya kumlipia mzigo uliobakia na madhalim dhulma alizozifanya zilizobakia bado watu wanamdai Allah atamlipia wayudkhiluhu bisawmil janna na Allah subhanahu wa ta'ala atamuingiza katika janna yake kupitia saum kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala la yusqitu la yusqitu bimaqasidihi ay qisas Allah hatotoa thawabu za saumu yako kwa mtu mwingine bali Allah subhanahu wa ta'ala yuwaffiru ajrahu li sahibi Allah anakuza thawabu ya siyam na kuilea na kuichunga hata yudkhilahu aljanna fayuwaffa ajruhu fiha mpaka atakapoingizwa janna huyo mja na alipwe malipo yake ndani ya janna ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada ni ibada tukufu iliyoje basi ndugu zangu tujizatiti na kujibidisha na kuzifanya saumu zetu kama anavyozitaka Allah subhanahu wa ta'ala katika mchana wa Ramadhan na usiku wa Ramadhan tusimame mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuomba dua na maghfira na tauba na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala tutukabalie saumu zetu sala zetu dua zetu na Allah subhanahu wa ta'ala tusamehe madhambi zetu awaponye wagonjwa wetu na awarehemu maiti wetu waliotangulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wa subhanakallahumma وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا